Book 2 15 15ผลไม้และอาหาร Perot u m u t z a r e i mazon Perot u m u t z a r e i mazon ดิฉันมีสตรอเบอรี่ יש לי תות שדה יש לי תות שדה ดิฉันมีกีวีและแตงโม יש לי ק י u melon y e s ש לי ק י ו ו u melon ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต י l i t a p u ז ואשכולית. יש לי תפוז ואשכולית. ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง יש לי תפוח ומנגו. יש לי תפוח ומנגו. ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด יש לי בננה ואננס. יש לי בננה ואננס ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ אני מכין סלט פירות. אני מכינה סלט פירות. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง אני אוכל טוסט. אני אוכלת טוסט. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย อันนี้โอเคลทอสต์อิมเคมอาอันนี้โอเคลทอสต์อิมเคมอาดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม อันนี้โอเคลทอสต์อิมเคมอาเวริบาอันนี้โอเคลทอสต์อิมเคมอาเวริบา ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช อันนี้โอเคลคาริช อันนี้โอเคลต์คาริช ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียม อันนี้โอเคลคาริชอิมมาร์การีนาอันนี้โอเคลต์คาริชอิมมาร์การีนาดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ אני אוכל כריך עם מרגרינה ועגבניה. אני אוכלת כריך עם מרגרינה ועגבנייה. เราต้องการขนมปังและข้าว אנחנו צריכים לחם ואורז. אנחנו צריכים לחם ואורז. เราต้องการปลาและสเต็ก אנחנו צריכים דגים וסטייקים. אנחנו צריכים דגים וסטייקים. เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี אנחנו צריכים פיצה וספגטי. אנחנו צריכים פיצה וספגטי. เราต้องการอะไรอีกไหม מה עוד אנחנו צריכים? מה עוד אנחנו צריכים? เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป אנחנו צריכים גזר ועגבניות למרק. אנחנו צריכים גזר ועגבניות למרק. סופרמרקט อยู่ที่ไหน